Alo opex kai pardalis. Alo opex kai pardalis per erisdon. Tes de pardaleos pareca sta ten tu somatos poi proballomenes. He alo opex efe. Kai poson ego su kallion huparcho, He tis uto soma tende psuchen pe poi ho logos de loi hoti tu somaticu callus amenon est in hotes dianoias cosmos